amaji zikagera agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijanye n'akaranga k'abarundi mwiza amahoro neza mwebwe mubandanya gukurikira radiyo y'isanganiro kaze mu kiganiro agashitsi mu gashitsi uno munsi tuza kugaruka ku bisokozo tukaza gushimikira cyane cyane ahavuye ibyo bisokozo n'ingene ibyo bisokozo byifashe muri kino gihe mu gashitsi uno munsi kandi muteramanye n'umwigisha muri kaminuza Pierre Claver Mukarabe muri iki kiganiro mwateguriwe na Alain Desire neza sangwa ikaze umugabo uhora wumva ko bavuga agateka ka muntu urumva ko batavuga ngo amateka y'umuntu bavuga agateka muntu. Nagateka utoshobora gusigura umva n'ingendo ingero n'ingendo y'urya muntu mugabo isa n'iy'uwundi muntu si we uri wenyine bwahobonye mugabo hariyo badasesha kubera nawe afise iyindi mico ntawuzi ntawukiyitira ibisokozo ntawubyiyitirira nibyo ni ibintu bibavuga mu gifaransa biva muri memoire collective ni biva muri bose biva mu mico n'imigenzo ya bose mugabo bantu bakuze nibo ba nyine kuko nibo bahigira abo bana abo bana nabo tugaca bifasha mu gukura tugaca bafasha mu kumenya tugaca bibafasha guca ubwenge wazanye byiza zo hambere aho zokoro yakoma impozo yegetse aho nyokoro yambara impozo yegetse aho hambere bari baberewe si mibi si bibi kuko jewe ndemera yuko imico myiza y'abazungu cyangwa y'abandi bantu ihuye n'imico myiza y'iwacu bikanywana je murakataza icumu kiba kirimo ubu rero abantu bakironka umwanya ugusokoza naje ndavyirabira kiwanje ariko waba ubizira bikubwiye mugabana banje ntavyo ndababwira kiretse babimbajije iyo baronse yo ku ishuri iwabo babajije cyangwa ubundi muntu akabimbaza cyagashiro gatoki mu kanwa ndazi urakwiye kumenya urinze ushika mu bigero by'ukubaka ni ngombwa utegure ingene uzovugisha umwana wawe ni nka kurya niba ataravuka umugore yisimbiza ni ukuvuga rero twebwe iyi mico n'imigenzo yacu igiye guhenebera igihe cyose tuticana n'umuryango tuvugane nk'utwo dutebure guhenebera mugomba kuvuga ni ukukubwira ko umuco ushobora kubwira ko ntidusubire kuwutora urengana niko n'ibisokozo bigenda birengana mu bantu b'abarundi ariko hariho utundi tujambo tuvuka dususa ni ngombwa abantu bahinga babijemwo eh, babyandike tubyandike n'abandi babimenye nk'ubu ni uguha sokwe nirutse sokwe nirutse karibonera nk'umwana w'agahuza ndaguhaye nagiwe ntacyo nzi urumva nk'ubu niko ndagusigurira hmm. ako nako nakaronda guhaye ko nk'akari gashasha karibonera nk'umwana w'agahungu nk'ubu ushobora kunywa inshuti ni agatotsi kuko ugahonyoye kaca kakurya eh, ni akana gaciye ubwenge kuko kabajije kigo byora kundi twavuga umugabo wumva akosa kake rero si no kwihebura jewe cyane nihebuza abantu kuko abana bariko bariga abantu bariko bariga mugabo turifuza ko bogira ku ntambwe yo kubyandika twagira utwo dusokozo dushingiye ku majambo tubona y'ubu ntaho bigigwa jenge ndaheje ntaho ndabibona nk'ubu ndatanga imwe na wewe uje kubimbatsa musanze kubiruka bimbatsa nimwe nakubwira kugira ubwenge bwengera abandi ni ukuvuga abana banje nanjye umunsi ucavutse duca mbwira abana bacumviriza agashyize sokwe umunani mubi eh, abana inka tubuze ku nka no ku ntuze ku nka no kumba tuvuye ku tume nka no kumba hmm? tubuze ibibwabwa ko biyonka ibyana by'ibibwa birayonka n'ibyana nk'ibindi byana by'inka mugabo amabere kandi ni amabere amwe umubyeyi asa n'uwundi mugabo urumva ingana bameze kubera inka ifite agaciro gahambaye ntangere imbwa irakwega ikintu karakuzanira bivuge nawe wabimenyerera mugabo kubera tuyigereranya n'inka yoyo kandi byose tubikeneye tuba dufata kari umunani muri sokwe ni roza aho twese turarira umwe inkono ku ziko wabitora turarira umwe turarya umwe akaryoshye ntikarya umwe hmm? turi mu gihugu kimwe turi bene mugabo umwe ni ukuvuga agasokozo karaja mu ntumbero bita kontekisi ni ukuvuga kafise insiguro ijyanye n'intumbero karoreshamo karoramo ni ukuvuga ahantu kubera twese tuza gusangira si ukuvuga yuko tuza gusangira iriya gusa hmm. turashobora kukavuga turindira ijambo akajambo kamwe kajamwo umwe wese agaca kumva uku kubera ashobora kuba yakatowe ukuntu agashyira mu ryungane ugasanga ubundi abyumvise ukundi kuntu mugabo yabyubatse neza nicyo rero dusaba tuti hamwe umukuru w'igihugu dushyiraho rwa rwego rujejwe gucungira ingene indimi zivugwa n'ibiri muri byo kuba ari bwiza tuzajya turababangura murangiza none impanuro mwotanga mwebwe n'iyihe mwisunze ibisokozo uwo mubyeyi wese atari mu rubanza akaba ari muhira akagira imana akaba ari muhira niyegera abana hajya bahejeje gusubiramo utwo kwiga tw'inyigisho baronse bategura byo ku ishuri bace baje hamwe basohokotse abana babognerwa kuko no ku ishuri barabyiga bazuca bikurikiye ubwa kabiri turadukwiye dukwiye kwamizaho iyi mico myiza y'abasokuru ni ukuvuga uwo wese turafise uruhara ntangere tutabigize duhemutse igihe tutazokurikiza ibisokozo kugira bive muri izo nsiguro n'inyigisho zituma abandi baca ubwenge ubwa gatatu ni ingene umuntu ashobora gukoresha ubwenge bw'imyimenyerezo mu bwenge akamenya akoresheje ubwenge akavuga ikintu akavuga iki icyo gisokozo kivuga hariya akavuga iki mugasanga bavuze kumwe iyo rero unyoye inzoga mu bunywero ugataha niyo nda yuzuye inzoga ntube utahanye n'ijambo mugabo urashobora kuvuga sokozo ugaca utahana ku mwana akazokumva umukoro agazokumva akaja agagendera agakoresha agashitsi agashitsi kagera kuri ni hano ikiganiro agashitsi c'uno munsi giciye kigarukira twari duteramiye ku bisokozo aho twari ko dushimikira cyane cyane ahavuye ibyo bisokozo umwigisha muri kaminuza Pierre Claver Mukarabe ati ibyo bisokozo biva mu bantu bose twashimikiye kandi kukungene ibyo bisokozo byifashe muri kino gihe aho muri kaminuza akabona ko abantu bose bakwiye kugumya ako karanga k'ibisokozo murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro arakoze umwigisha muri kaminuza Pierre Claver Mukarabe mufise icyo mwipfuza gushikiriza mutwandikira ku nimero ijana na mirongo icenda mwandika ijambo kaze mugasiga kanya hanyuma mugaca murungika ubutumwa bwanyu ikiganiro cuno munsi munsi mwari mwagiteguriwe na ara dezihebuke neza murakoze agashitsi agashitsi ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi